Spock, los Jets. Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Baje inmediatamente! Me temo que me he pasado, capitán. Nadie es perfecto. Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana. I avui és un programa molt ple de coses. Tenim un convidat molt especial, un doblador que es diu Lorenzo Beteta, però per altra banda hem convidat també el seu alter ego, que és en Jack Shepard, el doctor Jack Shepard de Perdidos, a un Han Moody Californication, a un Fox Mulder eh, bé, molta altra gent, el doctor Walter de Galàctica, tots ells estaran avui d'alguna manera més o menys presents entre nosaltres el Ningú no és perfecte. I el que farem és ràpidament presentar a l'equip del programa perquè avui hem d'anar molt de pressa. Comencem doncs per la Marta Sanz. Què tal, Marta? Com estàs? Hola, què tal? També tindrem xafarderies avui, eh? Home, i tant, tindrem xafarderies fresques, fresques del dia. Molt bé, ja Jacint Casademont, també notícies. No em preguntes? Sí. No, no pregunto, perquè avui hem d'anar per feina. Sí, sí, notícies Spiderman, Tarantino, Vin Diesel. Bueno, com cada setmana demana, digués, excepte Vinguésel no, no. Ah, no, aquest no, aquest no, però la resta sí. Jo mateix l'Ignasi Arbat presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, eh, ja ho, ho hem dit abans, a banda doncs, d'aquesta doncs, entrevista tindrem moltes altres coses, entre les quals les estrenes que ara en parlarem, però abans d'anar amb elles recordar el concurs de Panini Còmics que farem, per cert, la setmana vinent. Preguntem quin ha estat els, qui ha estat el director escollit per reiniciar la saga cinematogràfica de Spider-Man, qui ha estat el director escollit per reiniciar la saga cinematogràfica de Spider-Man ens heu d'enviar correus electrònics al ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com teniu de temps fins al 23 de febrer per fer-nos arribar la resposta a aquesta pregunta. També tenim un Facebook on podeu connectar-vos, fer-vos amics, eh, anem actualitzant més o menys cada dia, posant alguna coseta, sigui crítiques, notícies, etc. Al Facebook del Ningú no és perfecte, escriviu Ningú no és perfecte a Facebook i allà ens hi trobareu. I també tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes o si no a Google i cliqueu Ningú no és és perfecte. Els primers són nosaltres, que cada setmana anem actualitzant continguts, entre els quals hi ha doncs, aquest programa, que us el podeu descarregar i escoltar quan us vingui de gust i gana. I nosaltres començarem ja directament amb el cinema. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Ponme un antecedente sobre la institución. Nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos. Señores, bienvenidos a Shatter Island. Agente Daniels. Doctor. Así que la interna Rachel Solano se ha fugado durante las últimas 24 horas. ¿Se la considera peligrosa? Diría que sí. He levantado un centro único. No lo entiende. Está atrapado. Y lo que es único no siempre es bien comprendido. ¿Quién sabe la verdad? Todo el mundo. Las enfermeras, los, celadores. Es, es imposible que lo sepa. Todo el mundo comprende ahora por qué no pueden dejarle marchar. ¿Va a alguna parte? Nunca podrá salir de la isla. Doncs això que tenim, que hem escoltat ara mateix, és el tràiler de Shutter Island, la pel·lícula dirigida per Martin Scorsese amb Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer i Michelle Williams. És la quarta col·laboració Scorsese-DiCaprio en l'adaptació d'una novel·la de Dennis Lehane, l'autor de Mystic River. Scorsese, influenciat en aquesta ocasió pel cinema de suspens clàssic de Hollywood, ens narra la història de Teddy, un agent federal que el 1954 es dirigeix a la illa de Shutter, Indret dreta on es troba un correccional psiquiàtric. Teddy i el seu company Chuck han d'esbrinar què li ha passat al pacient número 67, un assassina ment que ha desaparegut sense deixar rastre mentre un huracà amenaça en aïllar l'illa del món exterior. Després d'interrogar els funcionaris i algun presoner, queda clar que el que succeeix a l'illa és un polvorí a punt d'esclatar. Per altra banda, el comportament de Teddy esdevindrà imprevisible i a vegades violent a causa del seu dramàtic passat. L'autor de la novel·la de Shutter Island, el Dennis Lehen, que comentava ara fa un moment, va escriure el llibre el 2003, inspirant-se en històries ambientades en escenaris gòtics, els thrillers de sèrie B i les històries pulp. I ajuntant tot això, doncs, en va fer aquesta novel·la. DiCaprio ha reconegut que Shutter Island és una pel·lícula d'influència Hitchcock amb estil Scorsese. O sigui, malgrat que veiem un Scorsese eh, més Hitchcock eh, que mai i trobarem el segell Scorsese en la seva pel·lícula, no esperàvem menys. De fet, va ser Scorsese qui va recomanar a DiCaprio el visionant de pel·lícules de detectius clàssiques perquè es preparés pel paper. Shatter Island, eh, avisem que no competirà als Oscars d'aquest any perquè s'estrena aquest divendres també als Estats Units. Diuen que Paramount no volia fer ombra a Up in the Air, l'altra pel·lícula dels estudis amb possibilitats de premi. Mencionarem també que els comentaris dels passes previs han estat molt positius, les crítiques l'han deixat molt bé, s'ha passat a la, Bern, a la Berlinale aquesta setmana i la veritat és que to tothom ha quedat bastant encantat i coincideixen en que és una pel·lícula que cal veure dues vegades. Eh? Veurem doncs, si hi ha alguna cosa misteriosa al darrere. Jo m'he llegit el llibre. Ah, i què? El llibre està molt bé, però si segueix al peu de la lletra el llibre, veig molt complicat de que quedi bé en pantalla. Bé, ja veurem, Scorsese és capaç d'això i molt més, per tant, confiança. Mm. Som-hi! ¿Cuánto está? Siete minutos. ¿Siete minutos? Es alucinante. ¿Cómo lo haces? No lo sé. Me gusta estar en el agua. En el Olimpo habitan doce dioses. Los más conocidos son los hermanos Zeus, Poseidón y Hades. Los hijos de estos dioses eran medio humanos, medio divinos. Percy Jackson, tenemos que hablar. No puedes engañarme. Señorita Dodge. Le han encontrado. Espere, ¿quién me ha encontrado? Te esperábamos. Eh, estem escoltant el tràiler de Percy Jackson i el ladrón del rayo, pel·lícula de Chris Columbus, en Logan Lerman, el fill de Christian Bale, El tren de les 3.10, i és un dels candidats a ser el nou Spider-Man, Alexandra Daddario, Pierce Brosnan, Catherine Keener, Kevin McKeith i Uma Thurman. És un nou intent de Hollywood de trobar un successor a Harry Potter després dels intents fracassats com les cròniques de Nàrnia o la brújola dorada. Fox ho té clar. Per això ha escollit el director de les dues primeres pel·lícules de Harry Potter, Chris Columbus, per portar a Percy Jackson al cinema. Percy Jackson i el ladrón del rayo adapta el primer dels cinc volums protagonitzats per un noi nord-americà que descobreix que és el fill d'un poderós déu de la mitologia grega. L'autor dels llibres és Rick Riordan, un professor que impartia classes de mitologia grega a nens d'entre 8 i 12 anys, quan al seu fill se li va diagnosticar un trastorn d'atenció i hiperactivitat per ajudar-lo a calmar-se i dormir, li explicava les històries dels déus de l'antiga Grècia, les històries, diguéssim, que explicaven els seus alumnes. Quan els hi va explicar totes, doncs se'n va inventar de noves, i així va néixer Percy Jackson, fill de Posidó, déu de l'oceà i els terratrèmols. Davant l'abadaliment del seu fill, en va escriure un llibre que no compraria cap editorial fins 9 anys després. Després de vendre 1,2 milions d'exemplars el 2003, Riordan publicaria 4 llibres més protagonitzats per Percy Jackson, una novel·la gràfica i 3 llibres complementaris. Percy és un noi problemàtic, amb dificultats per parar atenció, una mica com, com ho era el seu fill. Percy té unes habilitats aquàtiques impressionants que quedaran explicades quan descobreixi que és el fill del déu Posidó. Un cop a l'Olimp se l'acusarà de robar el raig de Zeus, així que haurà de trobar el veritable culpable per demostrar la seva innocència. Com a curiositat direm que el rodatge ha tingut lloc a Nashville, dius Nashville, un lloc d'aquests típics del country? Sí, sí. Per què? Doncs perquè a Nashville hi ha una reproducció del Panteó d'Atenes que ha anat de perles a Chris Columbus per estalviar-se'n decorats i, i rodar Percy Jackson. El Solista és la següent proposta que ens arriba aquesta setmana de George Wright amb Jamie Foxx, Robert Downey Jr. i Catherine Keener. Robert Downey Jr. tant el veus en un paper tan comercial com Sherlock Holmes com una cosa tan anticomercial com El Solista. És la primera pel·lícula de George Wright en el mercat nord-americà després de triomfar a Anglaterra amb Orgullo i Prejuicio i Expiación. El solista és un drama sobre el poder redemptor de la música, sobre un periodista, Steve, i Nathaniel, un prodigi de la música clàssica que ara toca el violí en els carrers de Los Angeles. Steve eh, s'esforça en ajudar el sense sostre a recuperar la seva vida. Al conèixer Nathaniel, naixerà entre ells una amistat que els canviarà per sempre, basada en una història real que el mateix periodista va plasmar en un llibre.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 Per què? Bàsicament perquè és una pel·lícula inclassificable. I'm Not There intenta esbrinar qui és en realitat Bob Dylan, així que el seu director Todd Haynes, eh, després d'un treball d'investigació de 5 anys, reflecteix la figura de Dylan sense que en puguem desxifrar res o treure'n l'aigua clara. I'm Not There és un teixit d'històries ambientades als Estats Units durant els anys 60 i 70. Cada història expressa un aspecte de la carrera de Bob Dylan. Els protagonistes són set personatges propis de l'imaginari de Dylan, acompanyats per la música d'aquest artista únic que ha deixat empremta no només en la música, sinó en la cultura en general. Com diu el tràiler, tots els personatges són Bob Dylan i cap d'ells és Dylan, en un seguit d'històries reals o imaginàries. You La proposta pels menuts aquesta setmana és Arthur i la venjança d'en Maltesart, pel·lícula de Luc Besson amb Freddie Highmore i Mia Farrow. Besson dirigeix la segona part d'Arthur i els Minimois, que va recaptar més de 100 milions de dòlars. Besson ha adaptat eh, en aquella pel·lícula, adaptava baix els dos primers llibres d'aquesta saga de literatura infantil escrita per ell mateix. El protagonista és un nen que descobreix que al jardí de casa els seus avis habiten uns éssers diminuts amb els que aconseguirà relacionar-se adoptant la seva mateixa imatge. En aquesta ocasió, Arthur es transforma en Minimoy per a rescatar a la princesa Selena que ha estat segrestada. Tot resultarà ser una trampa del seu malvat enemic Maltesart. La tercera part, que és una continuació directa d'aquesta, Arthur i la Guerra dels Dos Mons, s'estrenarà en els propers mesos. I acabem amb la proposta de cinema espanyol d'aquesta setmana, Amores Locos, pel·lícula de Beda do Campo Feijó, amb Irene Vicedo i Eduard Fernández. Un psiquiatre coneix a la vigilant de la sala dedicada a la pintura flamenca del Museu del Prado. Ella està convençuda que amb dos són els personatges d'una pintura del segle XVIII i que s'han estimat en bogeria de fa segles. Ell la, convert la converteix en la seva pacient i intenta curar-la mentre ella el vol convèncer que estan destinats a romandre junts eternament. Yeah. Doncs aquestes són les propostes d'aquesta setmana i veurem quines, quines propostes més gamberres ens proposa en Jacint en les seves notícies calentes. Doncs Jacint, quan vulguis. Mm, començo amb i Films, que està desenvolupant una nova versió del llibre de la Isla del Tesó de Robert Louis Stevenson, i els productors volen potenciar la relació entre el jove Jim Hawkins i John Silver per fer-lo a l'estil de Sherlock Holmes i Robert Downey Jr. Ah, això ja està creant una mica de... Perquè aquesta setmana només ha sortit aquesta notícia, sinó que el productor de Sherlock Holmes, eh, Lionel Wigram, ha contractat a Peter Strauhan, uh mhm. -huh. el que va fer el guió de Los hombres que miraven fijamente las cabres, per treballar en una vers nova versió de Los tres mosqueteros de Dumas que també esperen fer-ne una versió més actual a l'estil de Sherlock Holmes. Bé, va. O sigui que Pirates del Caribes va estrenar fa no sé quants anys ja tothom se n'adona que és el camí a seguir, estic veient. Bé, no sé si és el camí a seguir, eh? Comercialment poder sí, Comercialment. però... En fi. Després, el New York Daily News ha mantingut una breu conversa amb Quentin Tarantino, o oh sí, oh my god, on els ha comentat que li agradaria fer un western ubicat a Texas, concretament a l'època de l'esclavatge, convertint-lo en una gran aventura. I tenim possible títol, a Southern. A més, aquí pot sobreviure Abraham Lincoln. No? Si mata Hitler, pot... Mm, sí. Eh? I Conta Quinte també apareixerà? Per, per exemple, podria ser Samuel L. Jackson. És veritat. Bueno, amb l'Spike Lee que té tant de pique, en Quentin Tarantino li farà molta il·lusió la notícia. <laughs> Després, Vin Diesel, que ha firmat per produir i protagonitzar una tercera entrega de la saga Riddick, que ja hem vist Pitch Black i les cròniques de Riddick, on repetirà també el director i guionista les dues anteriors i es centrarà més en el personatge que no en el seu món, com amb l'última, que era molt del seu món però tampoc ens explicava gaire res. No, jo la veritat és que vaig veure la primera, va, no, la em va, primera no em va desagradar. Està bé, la segona ja... La segona és dolenta i ja, ja no m'interessa gens ja el tema aquest, eh? Després, els directors del Libro de Eli, els germans Allen i Albert Hughes, estan en plena negociació amb Warner per tirar endavant una nova versió en imatge real del manga Akira, que ja havíem sentit que havia comprat els drets Leonardo DiCaprio mm. fa uns anys, doncs sembla que per fi es decideixen a tirar endavant. I el guió cau a mans en Mark Fergus i Hawk Osby, que són els guionistes d'Iron Man. Ah. O sigui que com a mínim tenen bons guionistes. Sí, sí, bé, eh? Jeff Blake, president de Sony Pictures, que ha anunciat eh, que el ribot de Spider-Man serà pel 3 de juliol del 2012 i confirma que serà en 3 dimensions. Uh -huh. Avui he sentit que mm, s'han posat en contacte amb l'equip eh, de 3D d'Avatar perquè els ajudin eh, tècnicament, amb el suport tècnic, diguéssim o sigui, no directament amb James Cameron. No, no, no, no. Vale, no amb James Cameron no. Només amb els que eh, han fet, eh, diguéssim, han posat la tecnologia. Que són els esclaus que James Cameron Exacte. va utilitzar. Vale. Sí, sí. Van I se li ha quedat el pentinat aquest. Vale. <laughs> De senyora Mayor. Exacte. I després s'acaba amb una notícia... És veritat, eh, James Cameron, com a, com a la nova tia May, li veig. Veus? Ja està. No sí. li agrada tant Spider-Man sí, que sí. té el cameo fet. I tant. Després, la notícia que t'alegra la setmana, també te la porto, i és doble. Penélope Cruz, que està nominada als Oscars, bien... Doncs resulta que serà la protagonista de la nova pel·lícula en Lars von Trier, que serà una pel·lícula de ciència-ficció que es dirà Planet Melancolia. Ah, em sembla magnífica la notícia. Més que res perquè jo ja no vaig a veure les pel·lícules de Lars von Trier, o sigui que... Però <laughs> pen... el, el binomi però bon triar... no, és perquè la vagis a veure, és per la publicitat que ara els gafapastes donaran a no, Pedro P. Cruz aquí a Espanya. Tots sabem que les Bontrier fa pel·lícules perquè la gent no les vagi a veure. Menys els gafapastes. No, aquests perquè tenen una certa... Com més dolenta sigui, més sí, aniran. Sí, una mica de sadomasoquisme la, la, la història, no? Però, bueno, aprofitem que no tenim l'Aram avui, que és el defensor de One Trier, però vaja, o sigui, hi ha una sèrie de gent, una sèrie de directors, que fan pel·lícules perquè la gent no les vagi a veure. Jo crec que el millor gust que se'ls hi pot donar és donar-los el plaer de... Doncs no, no, no hi anem. Hosti, doncs, de... no fa pas tant vaig veure la recaptació que ha fet Anticrist amb la tonteria ser Una pel·lícula que ha costat 4 duros sí, sí, bueno. ha fet una pila de calés. Sí, perquè és provocadora. Doncs ara provoco jo tu. Perquè Penelope Cruz ja ha parlat amb Disney i falta firmar per ser la protagonista junt amb Johnny Depp de Pirates del Caribe 4. Bueno, molt bé. Em sembla una saga en decadència. La, dos, la, la primera em va agradar, però la 2 i la 3 les trobo molt dolentes. O sigui, que ja no hi surti la Kira Knightley ni l'Orlando Bloom, a mi ja... Vull dir, ja, posem la P, posa-li. Ja. Posa en Bardem, de passada, també. Oh, doncs... Pues... <laughs> a mi m'agradaria en Bardem. Sí, sí. Què més, va? Ja està. Ja estàs? Que avui n'he fet mogollon, el que passa és que l'he seguit molt ràpid. Ui, ui, molt bé, molt bé. Te veig així precipitat. Així que hi ha pressa, entrevista? Sí, sí, sí. Bé. Doncs eh, nosaltres el que fem és re, mm, petita pausa i anem a comentar el que hem vist aquesta setmana. Thank you. Doncs va, comencem parlant d'aquesta pel·lícula de les estrenes, eh, jo crec que la millor de lo que es va estrenar la setmana passada, que és Un hombre soltero, aquesta pel·lícula del Colin Firth, Uh, d'un intel·lectual homosexual eh, que ha perdut l'amor de la seva vida i una mica la pel·lícula ens parla d'això, no? del sentiment de pèrdua, de de les poques ganes de, de, vivir, de, de viure que, que té aquest home després de que se li hagi mort el, doncs el seu amant, el seu estimat, i com això acaba eh, agafant a tot el seu entorn. No? Marta, què t'ha semblat eh, la pel·lícula? Home, la pel·lícula mm, és contemplativa també, és lenta, i és, és, una, és una història senzilla, d'això, del que acabes d'explicar. Està molt bé mm, filmada, té coses planos que, són, que la fan potser una mica alternativa, no? La pel·lícula una mica indie, no? Mm. Perquè no, no és comercial. La fotografia està molt bé, l'ha fet un català, eh? Sí, sí, està molt bé. Clar, està ambientada als anys 50. Uh -huh. També, clar, tot el, tot el que implica l'homosexualitat als Estats Units als anys 50 Vull dir que, tot i que passar per, de puntetes per temes històrics, que ara són, ara són històrics, com la Guerra Freda amb Cuba, eh, la guerra no, de Bahia Cochinos, tot això, no? Doncs eh, està molt bé, perquè ho va deixant allà per pinzellades, tot i que la història principal és la de Colin, bueno, la que interpreta mm. Colin Firth, un professor d'universitat que està fastiguejat pels seus alumnes, <laughs> que suposo que està fastiguejat per la vida, Eh, en general, perquè... Però bueno, és d'aquestes pel·lícules que te van donant dosis, no sí. t'ho expliquen tot d'inici, t'has d'anar entrant a poc a poc... Home, i, i vista la pel·lícula, és un seriós candidat a guanyar l'Oscar, eh? Perquè és una interpretació... Bueno, jo potser és del, de lo millor que ha fet a la seva vida, eh? Ell ho fa molt està bé. bé està molt bé, està excel·lent. Ah, i s'ha de dir que tothom surt molt ben vestit. Sí, sí, sí, Clar, perquè impecables, Tom Ford, eh? Tom Ford és el, és el director, que és un dissenyador de moda, i sí, la sí. veritat és impecable al vestuari. Eh? Fins i tot el prostitut que, que surt en un ah, moment sí, de la pel·lícula, un... o sigui, va impecablement vestit Volia a, a lo James Dean. Volia informació d'aquest noi. Sí, és un model espanyol, un model, eh, madrileny, crec. Jo crec que és un model espanyol, s'hauria sí, sí, de buscar sí. més informació. Sí, sí, és, és madrileny, I, i, ho fa bé. La veritat és que tothom en el seu paper ho fa... Home, destaca ell i Julian Home, Moore. Home, sí, sí. ell i Julian Moore. Mm, però bé, tot, per cert que Julian Moore també té una vida a la pel·lícula desastrosa. Però bé, no sé, eh, és una pel·lícula que està bé veure-la per contrastar amb tot el comercial, tot el comercial que, que hi ha a la cartellera. Uh mhm. -huh. Recomanem ferventment aquesta pel·lícula. Sí, en Colin Firth. Uh, sí, sí, sí, sobretot ella. Que, eh, per eh, cert, és... avui anava buscant notícies, he vist que sortia el diari de Bridget Jones, dic, mira'l. Sí, no, tothom té un passat, ha fet en coses, uh, has de menjar, has de guanyar la vida Home, i has de fer... Home, però feia bé en aquell... Sí, sí, sí, però clar, has de sortir amb René Zellweger compartint plànol, que no és el mateix que compartir clar, plànol. Clar, no és en Jimmy a la pel·lícula, clar, no, no. <laughs> és més guapo. No, no. Molt bé, um, una altra pel·lícula que... Tu has vist alguna cosa, Jacint, aquesta setmana? Uh, no, no has vist res interessat amb Ricky. Sí, sí, vas una mica tard. Bé, L'Hombre Lobo, que jo he pogut veure aquesta setmana, una pel·lícula que tècnicament està molt bé. El Rick Baker eh, ha fet el que són els eh, efectes de maquillatge, tot el que és la transformació del monstre, té eh, unes escenes gore que no m'esperava veure en aquesta pel·lícula, més que res perquè, a veure, és un blockbuster, és una pel·lícula comercial que, que en aquest aspecte està molt bé i em va sorprendre moltíssim, tant l'aspecte gore com el maquillatge, l'ambientació, la transformació. Ara, a darrere què tenim? I tenim uns actors dolents. Benicio del Toro fa pena. Anthony Hopkins està allà mm, de passada. Vull dir, va... Mm, eh? Vull dir, vam al pilot automàtic, amb el xec, jo vull cobrar, jo vull cobrar, i sembla que vagi dient això tota l'estona. Eh, sobreactuat i una mica fent el pallasso en determinades escenes. Eh, però vaja, és, és una cosa que ja s'empalten tots els actors de la pel·lícula que estan malament, fins i tot el Benicio del Toro que és el protagonista, i el guió, el guió és infumable és horrorós eh, ple de tòpics eh, a més a més el, hi ha forats, personatges entren i surten a vegades sense cap mena de sentit situacions irrisòries eh, bé, no sé eh, en quant a guió, un desastre de pel·lícula, molt malament eh? ho hem de dir però té aquesta part també positiva que, que pesa i, i que també està molt bé dintre de, del que és la seva part. Una altra pel·lícula que no havia tingut temps de comentar la setmana passada és El Padrastro, que és aquesta pel·li que, va, no està malament, és per passar l'estona. Eh? eh a més, eh, hi ha l'Amber... Eh, com es diu ara aquesta noia? L'Amber... Eh, Bé, la protagonista femenina, que es, passa la, mm, que es passa tota la pel·lícula en biquini i amb calcetes. Eh, crec que només té una escena en què va completament vestida, però la resta, mm, ella, el protagonista de Gossip Girl, doncs eh, també pràcticament totes les escenes de la pel·lícula en banyador. I la pel·lícula, bueno, és per passar l'estona, eh, molt previsible, però vaja, mira, es deixa veure, és allò que... que tampoc dius, oh, que dolenta, no? Es deixa veure. I una altra que aquesta sí jo oh, que dolenta la quarta fase, que ja sé que és una mica antiga, que, que és dolenta, dolenta, dolenta. Eh? Si us plau, absteniu-vos. I Ricky, què t'ha semblat? A mi Ricky m'ha agradat. Bueno, <laughs> jo ja ho he dit uh, fora de micro. Sí, però home, ara... Que les dues on normalment les que he vist sempre m'han agradat molt i aquesta està molt bé. O sigui, és una història petita, és molt de drama social. No us penseu que té comèdia, perquè pel tràiler pot semblar que tingui comèdia, no en té gens, uh -huh. però està molt bé. És una història quotidiana amb tots de ficció que està molt i molt bé. Sempre uh -huh. que... Hasta l'Aram jo veig que li agradaria. Que sí. coincidiríem bastant aquí. Home, l'Aram ja normalment aquest tipus de gènere ja, ja és el que li va, eh? Sí, sí. Una vegada. Sí, doncs, què volies dir abans alguna cosa referent a la quarta fase que t'he tallat? Que és la pel·lícula recent que he vist... Bueno, que he vist pitjors crítiques, o sigui, no he vist cap crítica, com a mínim ni tèvia, de la, la ah, quarta fase. L'Àngel Sala li posa quatre estrelles. Però Àngel Sala viu en un món a part. Sí, no, està clar. Viu en la clar. quarta fase, l'Àngel Sala. <laughs> Però jo, jo no sé, en fi, és, és, és, eh, do, és dolenta, dolenta, dolenta. Eh? És la de la Jovovich, Sí, no? que combina així escenes de documental amb... És que sobre això, o, o fas una sí, pel·lícula sí, completament sí. fals documental sí, o fas una pel·lícula a pel·lícula, no en facis mix. No, no, no. No té gaire sentit res. No, no, i més te la intenten vendre com que tu creguis, no? I veus clarament és que... És pitjor, que no quan una ha... pel·li t'intenten vendre creu-t'ho malament. Perquè t'estan enganyant, és tot mentida. Molt bé, doncs nosaltres el que farem és eh, anar directament a l'entrevista, que ara la Marta gairebé ens ho té tot a punt, posarem una mica de sintonia i a veure si tenim el doctor Jack Shepard a l'altre cantó de la línia telefònica. Anem amb la illa de Perdidors. Thank Doctor Jack Shepard, buenas noches. ¿Hola? Hola. Hola, buenas noches. ¿El doctor Jack Shepard? Sí, soy yo, soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo, estás? Eh, bueno, pues en este momento... ¿O, dónde estás? Eh, embargado por la emoción. Llevo varios años intentando contactar por radio desde la isla con, algún ser humano que no viva en ella y, y es la primera comunicación que tengo con alguien del exterior. Muy bien y, en qué realidad te encuentras. En la, isla veo, hablamos con el Jack de la isla, porque ahora ya no sabemos con qué Jack hablamos, ¿eh? eh estamos, eh, sí, sí, yo soy Jack Separ, estoy en la, en la, isla y ando aquí perdido con, con todos los... Eh, todos los pasajeros del vuelo de Oceanic que cayó aquí hace unos años. ¿Y, con Locke ¿cómo, cómo, va la relación? Porque os bueno, visto un poco pues- tensos últimamente, ¿eh? tensos, sí, pero es lo que tiene la convivencia, que acaba afectando a las relaciones humanas y tenemos todos el síndrome de la isla. <laughs> bueno, hablamos con el alter real de, de Jacques Shepard, que es Lorenzo Beteta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Muy bien, <laughs> encantado nosotros de tenerte aquí porque queremos hablar de muchas cosas. Eh, eres un, doblador eh, importante, sobre todo en televisión, haces muchas voces. Ahora es el Jack de Perdidos, quizá el, papel que, te, está, haciendo tu voz más famosa, ¿no? Bueno, digamos que sí es la más conocida en este momento. Eh, quizá la más conocida porque también la serie es la serie de más éxito en televisión. Pero bueno, eh, simultáneo eh, el doblaje de, Perdidos con otras series que ahora mismo también están en pantalla, que también son de éxito, pero pero bueno, quizá la más, además de nombre es, Perdidos, efectivamente. Hmm. Luego hablaremos de, estas otras series. Empezamos, si acaso, con Perdidos, porque em, este año se ha producido un hecho, yo diría que sin precedentes, que es que con menos de una semana de su misión desde Estados Unidos, llega Perdidos, se dobla y, se emite por televisión. Eh, ostras, hasta ahora pensábamos que esto tan rápido eh, no se podía hacer. ¿Es posible doblar una, serie con este plazo tan corto de tiempo? Eh, perdona, Ignacio, es que te, pierdo un poquito, <laughs> no, no consigo irte seguido. Te, repito la pregunta. Eh, ¿Cómo os lo hacéis para, para doblar tan rápido la serie en menos de una semana? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues el proceso de grabación al final es el, mismo que si tuviéramos más tiempo. La diferencia es que dormimos, dormimos menos. <laughs> Ese es el tema, ¿no? <laughs> Eh, vamos a ver, hablando ya un poco en serio. Eh, eh, tenemos menos días, tenemos como un tercio del tiempo que teníamos antes para, para realizar todo el proceso, ya no solo la grabación en sala, sino el proceso completo que, que empieza con la traducción del capítulo, la adaptación de diálogos, eh, el reparto de las voces eh, de personajes invitados del capítulo y luego ya viene la grabación en sí, la mezcla eh, y, bueno, la entrega del, capítulo. Evidentemente, pues ahora ese proceso implica a mucha gente y esa gente pues eh, tiene que estar prácticamente full time para poder realizar su trabajo y ya estamos hablando ya de fines de semana Mm, estamos hablando de, casi casi estar de guardia porque, eh, bueno, em, en algún caso yo, por ejemplo, esta semana no, no intervengo en el capítulo de, perdidos, pero tengo que estar pendiente porque en el próximo capítulo, si aparece, pues tengo que tener jornada reservada, eh, la directora del doblaje tiene que estar eh, pues prácticamente las 24 horas del día atenta, por tanto llegue el material tiene que hacer la adaptación, tiene que entrar en sala eh, muy temprano y salir muy tarde, estar todo el día de grabación, en fin, es, un proceso un poco estresante. Hmm. No sé, vosotros los mm, dobladores, en ese caso sería tu caso, ah, ¿sigues perdidos? Bueno, yo he seguido dos temporadas completas de perdidos y... Em, la verdad es que, bueno, yo, a mí las, las series en las que el nudo argumental se va desarrollando capítulo a capítulo eh, y la emisión es semanal, eh, la verdad es que soy muy impaciente como para, como para aguantar de una semana a otra eh, el, el, desarrollo, ¿no? Saber que, cómo se van a resolver las cuestiones, los interrogantes que ha dejado el capítulo anterior. Y después de dos temporadas, eh, la verdad es que la serie me gusta mucho, me enganchó mucho, pero decidí no seguirla porque porque no aguantaba una semana <laughs> sin saber qué es lo que pasaba. Entonces, bueno, eh, sí que voy a esperar a que acabe la serie, aunque ya sepa muchas cosas de la serie. Por supuesto, no más que nadie. quiero ver el trabajo terminado, eh, pues eso, de seguido, ¿no? Ya me haré con todos los DVDs <laughs> y, y, veré la serie pues a, capítulo diario hasta que me la acabe. Quizá mm, te sentías más próximo, digamos, a Expediente X, que estuviste nueve años doblando a David Duchovny en, en esa serie. Bueno, cada personaje tiene, tiene su tiene sus eh, cosas eh, especiales, ¿no? y, la verdad es que, bueno, en su momento sí me sentí muy a gusto trabajando en Expediente X. La verdad es que es una serie que me gustaba mucho, me gustaba el proceso de doblaje, eh, la historia, eh, el, tema en sí me gustaba mucho, me atraía mucho. Pero bueno, em, el personaje que, interpreto, que doblo en, Perdidos, pues tiene otros, otras connotaciones, otros matices, eh, es un personaje completamente distinto, es un actor que trabaja de una manera completamente distinta y a fin de cuentas pues con uno investigas un, campo determinado de la interpretación y con otro otro distinto mm, a mí me han marcado y me han enseñado mucho ambos personajes eh, y la verdad es que no cambiaría uno por el otro ni el otro por el uno me quedo con ambos cada uno en su parcela pero la verdad es que me ha gustado mucho y he disfrutado mucho con ambas series bueno, disfruto mucho en general con, los trabajos que hago, me gusta mucho mi profesión y, disfruto mucho con ello. Eh, no, no cambiaría uno por otro, no cambiaría uno, me, quedo con los dos. Hmm. Y David Duchovny, que actualmente lo vemos en Californication, ah, vaya pedazo cambio de papel, ¿no? Entre Expediente X y esa serie, que también lo doblas tú. Sí, sí, bueno, la verdad es que sí, no tiene nada que ver, es, es un giro de 180 grados. Eh, es pasar de ser un, un frío bastante calculador, bastante sereno, mm, agente del FBI, por un alocado escritor con, bueno, <laughs> eh, un poco pasado de vueltas. Eh, la verdad es que es un cambio radical. Mm, como actor, digamos que nos, nos hemos ido desarrollando los dos. Yo he visto muchos cambios en David Duchovny eh, según han ido transcurriendo eh, tanto Expediente X como otros trabajos en los que yo también le he doblado hasta llegar ahora a Californication y la verdad es que es como es como tener un buen amigo al que vas conociendo y vas viendo cómo va cambiando según va madurando, ¿no? Yo la verdad es que cuando doblo a David Duchovny me encuentro muy a gusto y voy tras él, voy siguiéndole y le conozco bastante bien. Entonces, bueno, es, es, un juego. Yo la verdad es que más que doblar o más que trabajar, juego. Me gusta y, disfruto mucho como juego, me, divierte mucho, ¿no? La verdad es que en Californication he disfrutado mucho por el cambio tan radical que, que hace. La verdad es que es divertidísimo, me lo paso muy bien doblándolo ahí. ¿Habéis empezado a doblar ya la tercera temporada o aún no? Sí, sí, estamos ya pues eh, doblando el capítulo el, el, el capítulo 5 ya lo hemos terminado y sí, estamos prácticamente a la mitad de la tercera temporada. Bueno, eso nos queda poco ya para empezar a verlo por televisión, así que tenemos muchas ganas, que nos gusta mucho esta serie. Uh... oigo mal. sí, No, que, ya nos queda poco para, para verlo. <laughs> Sí, sí, sí, bueno, eh, no, no creo que quede mucho, no creo que, no sé exactamente cuándo estrenan esta tercera temporada, pero pero debe, debe, de ser dentro de poco porque además corría bastante prisa el doblaje de la serie. Eh, es una suerte no tener un actor así recurrente como David Duchovny, lo digo para ti, porque te da trabajo, o sea, es un actor que va haciendo cosas que cada año sabes que <laughs> te va a caer algo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es, eh, es una suerte. En general yo eh, considero que para mí es una suerte poder trabajar en esto. es un trabajo, es una profesión que me gusta mucho y y la verdad es que, bueno, eh, he tenido la suerte de poder ser elegido en cada momento pues para interpretar en su momento a David Duchovny, ahora a Matthew Fox en, en Perdidos. Le doblé anteriormente a Matthew Fox en una serie que duró ocho temporadas que se llamaba en inglés Party of Five, aquí en España se llamó sí. Familia. Sí, sí, la recuerdo. Se pasaba por, las autonómicas autonómicas esta serie. Sí, sí, sí, lo pasaban por las autonómicas. Y la verdad es que, bueno, pues eh, he tenido suerte de ser elegido y de que esas series, en algunos casos, se hayan convertido en series de culto. Y, bueno, pues eh, me hayan hecho optar a otros trabajos porque esos mismos actores eh, también han, han optado a, a, otros a otras series o películas de cine para las que, pues bueno, por, ser tan reconocible mi voz en, estos actores, pues me han llamado, ¿no? ¿Cómo empezaste con eso del doblaje? ¿A qué edad más o menos? Pues mira, la verdad es que fui bastante prematuro. Yo empecé a doblar con 15 años. Tras qué joven. Yo, eh, bueno, desde pequeño yo <laughs> eh, me ha encantado el teatro. Hacía teatro en el colegio. Cuando acabé el colegio seguí haciendo teatro estudié interpretación, estudié arte dramático y bueno, pues eh, casualmente mm, haciendo unos cursos de dicción y lectura expresiva, pues conocí a, un gran profesional que hoy día eh, pues eh, está jubilado, pero todavía, vamos, es, un, profesional de toda la vida, que se llama Roberto Cuenca. que ha sido siempre aquí en Madrid un gran maestro de, de actores y, bueno, pues eh, em, empecé a, chupar butaca, como se suele decir en, esto, ¿no? Empecé a, a, visitar un estudio de doblaje y a ver cómo lo hacían los grandes profesionales y me pasé mucho tiempo, me he pasado muchas, muchas, muchas horas de sala. Y bueno, digamos que la fuente ha sido la interpretación, ha sido el teatro, ha sido mm, el estudio del arte dramático y y a partir de ahí, pues bueno, eh, el doblaje tiene una mm, peculiaridad, pues eh, una técnica especial, que pues como el cine tiene también su técnica y el teatro la tiene, y poco a poco fui asimilando esa técnica y la verdad es que bueno, pues empecé como todo el mundo, ¿no? Haciendo pequeños papelitos de muy poca, de muy poco peso, y poco a poco pues haciendo papeles más, más importantes. Pero eso empecé muy joven, empecé con 15 años, eh, empecé hace 27 años la hacer. <laughs> Vaya, es, es, tiempo de veteranía ¿eh? <laughs> en el doblaje. Pues la verdad es que sí, pues, hombre, yo no me considero mayor, yo tengo 42 años. Imagínate, claro, es <laughs> que empezaste tan joven. Pero, pero llevo... ¿Perdona? Que empezaste tan joven. Sí, empecé muy joven, la verdad es que soy veteranillo ya. Soy veterano. Por eso. Y lo que queda, ¿eh? Eh, bueno, yo espero que, que, den muchísimos años. Eh, ya te digo, a mí es una profesión que me apasiona, que hmm. disfruto mucho con ella y, espero poder eh, no estar otros 27, sino 50 más. También te reconocemos tu voz, Lorenzo, de dos series que, nos gustan mucho en este programa y que seguimos. Una que es Medium, que eres el marido de, Patricia Arquette. Sí, y en Galáctica, que ponías la voz al, al doctor Baltar. Ese personaje tan enigmático. Sí, sí. ¿Nos eh, puedes...? sí, sí, dice... Didi, eh, te he cortado. Perdona, lo último no te... No, no, nada, que te he cortado, que ibas a hablar y te he cortado yo. <laughs> No, te iba, te iba a comentar que la verdad es que me acabas de dar dos ejemplos ahora mismo de, de, interpretaciones absolutamente, absoluta y radicalmente distintas. Eso, eso. Que, que Medium es un, es un hombre tranquilo, <laughs> es un hombre pausado, es un hombre paciente, eh, muy generoso, muy, muy abierto, muy, pues, sobre todo tranquilo, ¿no? Y Baltar es todo lo contrario, es, es, un enloquecido, mm, un personaje con mucho cambio, eh, radicalmente, vamos, es, es, una locura, la verdad es que para doblarlo es una locura, pero, pero también muy divertida, ¿no? Porque, porque te hace poder jugar con, con extremos de la interpretación, de momentos de locura a momentos de ensoñación en los que está hablando con consigo mismo, con su interior. La verdad es que son personajes completamente <laughs> distintos y, y como te decía antes eh, sobre David Duchovny, Matthew Fox, sobre Expediente X o Perdidos, que, que, la verdad es que no me no me apearía de ninguno de los dos personajes porque eh, son son personajes en los que exploras cosas <clears throat> radicalmente distintas una uno del otro, ¿no? La mm. verdad es que también y los he disfrutado mucho y, también han sido series, eh, o están siendo series, sí, sí. Que, gustan mucho a la audiencia. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, tienes suerte de participar en muchos proyectos que, valen mucho la pena. Por cierto, actualmente estás enganchado a alguna serie, aunque tú participes o no en el doblaje, eh? Pues, eh, pues mm, bueno, estoy enganchado a una serie que, es una serie que no sé hasta qué punto tiene muchísimo tirón. Es una serie que se ve en, las, eh, el canal Cosmopolitan. Es una serie que se llama Amor o Sexo, Mis Treses, que ah, la verdad es que me gusta mucho. Es una serie tipo Mujeres de Manhattan, pero hecha en Londres. Es una serie británica que, la verdad es que no participo en ella, no he trabajado en ella, pero, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Es, eh, un poco raro, ¿no? Porque ninguna de las series en las que yo participo ahora mismo eh, la veo con, frecuencia, ¿no? Ni House, ni Perdidos, ni Medium, no, no veo ninguna de esas. quizá porque a lo mejor necesito, ah, si llego a casa, pues esperarme un poco de, de los personajes, ¿no? y de las historias en las que durante el día participo. Sí, es como ya te digo, no, tampoco, tampoco veo mucha televisión, esa es la verdad. Hmm. ¿En House qué, personaje haces? Que ahora que lo has mencionado no, no caigo. Pues en House soy Wilson, soy el... Ah, eres Wilson, es verdad. sí, sí. Oncólogo, sí. Sí, sí, muy bien. Pues entrevistamos a Luis Porcar hace un par de años. Ah, sí, sí, sí, pues. Dale <laughs> recuerdos nuestros. <laughs> sí, se los daré. Se los daré. Supongo que no, no, no te hace las putadas que hace <laughs> House, ¿no? Supongo que tienes una relación. ¿O sí? <laughs> en esta temporada me estoy vengando un poquito. En esta temporada se las estoy haciendo yo pasar un poquito canutas. Vale, está bien. <laughs> he, aprendido de, de, su forma de ser con, conmigo y ahora, bueno, me estoy vengando un poquito. La verdad es que eh, lo estoy disfrutando un poco más por eso, porque, porque me parecía que, bueno, se sobraba mucho House, no solo con mi personaje, sino con el resto de personajes. Y, ahora, digamos que todos están madurando un poquito y están poniéndole un poquito más en su sitio. Muy bien, Lorenzo, pues eh, nada más. Nos ha encantado hablar contigo de, de, doblaje, que es un tema que siempre es muy interesante porque lo vivimos cada día, aunque esté allí de forma indirecta, pero eh, eh, es algo que, que, nos llega por los oídos cada, cada vez que ponemos una serie de televisión. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, es, em, es un trabajo que, que, mm, normalmente está en el anonimato y es como debe ser, ¿no? Porque al final lo que se tiene que conseguir es que el espectador perciba que la voz que está escuchando es la de la cara que está viendo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que realizamos nuestro trabajo bien. Lo que pasa es que, bueno, también gusta que de vez en cuando pues se reconozca un poco el trabajo que hay ahí detrás, ¿no? Pues Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a vosotros. <laughs> hasta otra, que vaya muy bien, adiós. Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Doncs amb la música de, de Perdidos eh, ens acomiadem d'en Lorenzo Beteta, el doblador que hem entrevistat aquesta setmana, i nosaltres d'aquí una estona anirem amb les eh, xafarderies de Hollywood i aprofitarem per llegir un correu electrònic que ens ha arribat a través de Facebook que eh, volen que parlem d'una pel·lícula que es diu Òscar Quina i el Láser, que es veu que té un grup a Facebook, eh, un noi que es diu Luciano Tarrusco, i que ens pregunta que eh, com és possible, què pot fer per trobar aquesta pel·lícula, i que li agradaria que el seu grup fos més famós de, del que diu A que Zapatero no trabajará a los 67. Doncs, eh, bé, en fi, Òscar Quina i el Láser, que és una pel·lícula infantil espanyola de fa molts anys que no es pot trobar i demana doncs, a veure si la pot trobar d'alguna manera. Doncs, eh, escolta, mm, deixem aquí la proposta i si algú té aquesta pel·lícula enregistrada, un vídeo, amb el que sigui, doncs que ens escrigui al Facebook del Ningú no és perfecte o al nostre correu electrònic ningú no és arroba, ningú no és arroba hotmail.com mirarem a veure si podem fer una mena d'intercanvi de, de coses. Uh, Marta, preparada? Anem per les xafarderies. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs Marta, endavant, dispara com vulguis. Sí, i ràpid. Sí, clar. Sí, com sempre. Molt bé, Megan Fox, que declara que seria una gran mama. Mama. Mama? Mamà? Mare. Mm, entès, no? Sí. No una gran mama de mamella, T'estàs embolicant tu sola, eh? Se següent notícia. <laughs> Megan Fox diu que té un altre personatge, un altre rol en ment, i és que ser mare, ella només té 23 anys, però diu que sempre li han agradat els nens i que té molt de sentit maternal. Um, surt una... En Jacint m'ho feia notar abans del programa, que ha sortit en portada d'una revista i que s'ha posat a la venda, es posa a la venda aquesta setmana, en el uh, número de març de la W Magazine mm. als Estats Units. I suposo que la podeu consultar per internet. Uh, I uh, l'interessant de la portada és que surt vestida. Uh, eh? bueno, això està bé. Uh, a l'entrevista que diu coses com que li preocupen molt les dones de Hollywood, mm, més que els homes perquè les dones diu que són molt competitives, són unes bitxes. Sí, això eh? passa a Hollywood i fora de Hollywood també. Uh, sí. Um, en fi, què més diu? Doncs que se sent insegura, sobretot en la, <laughs> en la seva manera d'actuar i en les seves habilitats de model, com a model, uh, malgrat, diu, el succés de Transformers, les dues pel·lícules que s'han fet fins ara, i que és la nova cara i alguna més d'Emporio Armani. Uh, L'èxit, no?, de Transformers. No L'èxit, sí. Has dit el succés. Ai, el succés, no passa... <laughs> és que estic llegint de l'anglès. Sí, sí. Perdó, sí. l'èxit, l'èxit. I, eh, I això, i que no està segura de les seves habilitats com a model, tot i ser eh, la nova cara i cos de la roba interior i texans d'Emporio Armani. Uh mhm. -huh. I diguéssim que no ho fa malament. No, no, no. Lluï, sabem que és... Doncs sapigueu que uh, se sent molt intimidada per la moda i que odia que li facin fotos. Ja. No, no, jo no sé, Megan. Mm, bé. Guapa, o sigui, no en fi. ve... En fi. No ho sembla. Anem a, a un altre com diria, un altre capítol d'un colobrot molt tèrbol que és Charlie Sheen i la seva dona. Ai, sí. Això és molt tèrbol i ens fa pena en aquest programa perquè el pare de Charlie Sheen és un gran admirat nostre. Mm, mm, sí, senyora, sí. En fi, què ha passat ara? Doncs que la dona de Charlie Sheen, la Brooke Muller, eh, ha entrat en rehabilitació per voluntat pròpia. I què significa això? Doncs significa coses importants. Mm, us en recordeu d'aquell assumpte d'Aspen, a la casa d'Aspen, a a les vacances que van trucar a emergències mm, i ella mm-hmm. va dir el meu home me vol matar sí, sí. Eh, amb un ganivet doncs clar, es veu que havia estat be bevent abans d'aquesta trucada i eh, les seves eh, declaracions ara doncs queden una mica... Sí, que s'ho va inventar, diguéssim, no? Home, queden en entredit, clar, doncs, clar, clar, clar sí, sí. Mm, no sé com quedaria això amb un Fatal. judici davant... Clar, sí, molt clar. malament. En fi, què més? Ah, aquesta és una notícia, una anècdota, inter... Perdó, una anècdota interessant. Cali Cuoco, que direu, qui és aquesta? Doncs qui segueixi de Big Bang Theory, mm. Cali Cuoco és la veïna rossa. Ah, sí, sí. Queda clar. Doncs gairebé mata, tal i com ho sentiu, sí. Uh, el seu company de, de repartiment, Johnny Galecki, que aquí és en Johnny Galecki, el que sortia a Rousant. Ah, molt bé. El, el de les ulleres. En... El de les ulleres. El que, que no és en Sheldon, com es diu ostres, ara. Ostres, sí. Bé, és sí. el que li va al darrere, sí, diguéssim. Sí, sí, sí. En Leona. T'havia tallat el micro, Jacint. <laughs> Perdó. El Leonard. Molt bé, el Leonard. Doncs això és cert, i diu ella que és molt seriós. Eh, es veu que estaven tots dos a la, a la República Dominicana, que no s'ha preguntat per què. Doncs ella anava amb una vespa, ella conduïa la vespa, i ell anava de... A darrere. A darrere. I es veu que es va empotrar contra un mur, una paret, i literalment en Galecki va sortir volant. <laughs> Va sortir volant fins al punt que es pensava que l'havia mort i eh, bé, en fi, diu que no, diu... Però diu, que jo he tingut molts accidents a la meva vida. I diu que no els pot ni comptar, i només té 24 anys. Però jo no em pujo amb ella amb una moto, eh? <laughs> és que calequis, eh? jo crec que anaven de festa o alguna cosa, perquè... En fi, que mm, la noia diu que li encanta conduir, encara que admet que és una mala conductora. Mhm. Mm Què més? Uh, una notícia que potser podria pertànyer a les notícies calentes de Jacint, que és possible que es faci una pel·lícula de d'anys i perjudicis. Ah, molt bé, de la Glenn Close, que veiem ara de la Glenn Close. Està molt bé aquesta sèrie. Sí, que està molt bé. Doncs res, això. És, uh, bueno, doncs, actualment estan fent la tercera temporada. Mm -hmm. Però si eh. en cinema quedaria molt bé, eh? una pel·li així de dues hores potent. Jo li veig, eh? té possibilitats, sí, sí. En fi, què més? Uh, Leonardo DiCaprio, que també surt amb un número uh, aquest mes, de, el proper mes, uh, de la revista uh, Parade, mm. -hmm. uh, i explica, uh, amb motiu de la promoció de Shutter Island, eh? doncs l'han agafat per, uh, per fer-li una entrevista, i li pregunten sobre els seus amics. Eh, aquí tinc algunes eh, notacions que diu ell sobre els seus amics. Diu, encara que soni molt tòpic, una de les meves coses preferides és sortir de festa amb els meus amics. I eh, són els seus amics els que el fan tornar a la realitat, l'aparten del, de, de tot el món de Hollywood i sobretot són els que el van ajudar amb tot l'èxit de Titanic uh mhm. -huh. que el van intimidar una mica i van fer que es, re, que es reclogués a casa que, que es tanqués a casa i eh, en fi, que ells eh, sempre l'han ajudat molt i l'han donat suport. Uh mhm. -huh. Què més? Els, el seu, sobre els seus pares, diu que li encanta escoltar la veu de la, de la seva mare i que li diu coses com fora del llit, fes exercici, eh, deixa de ser un cuc, rastrellimac babós que t'arrossegues per l'habitació i eh, ens estem quedant, Marta, ens fas por, eh? Ja t'aviso. El meu pare diu que constantment l'ha mm, reptat a fer coses diferents i que està, doncs, eh, beneït, se sent beneït per tenir aquests pares que l'han donat tant de suport en fer aquesta carrera que, bueno, suposo que no tots els pares estarien disposats a que els seus fills fossin actors, no? Què més? Sobre ser una figura de Hollywood, diu no només perquè hagi fet una bona actuació significa que sempre seré bo en el que faig. Així que és bastant modest el noi, també es veu, eh? Uh mhm. -huh. Leonardo DiCaprio. Molt bé. En fi, sobre ell, uh, si vols, acabo ja. No, digues, digues. No? Sí, bueno. Mm, que ara tens temps. Doncs uh, que sobre ell tenia precisament una altra notícia. És que jo sé que en Jacint se'n guarda una. Eh... Uh, doncs de, de les pressa. seves fastigoses, aquestes. Doncs que Leonardo DiCaprio i eh, Bar Rafaeli, per cert, a l'entrevista que li va fer aquesta revista, no va dir res sobre la seva xicota. Uh mhm. -huh. Va la model va Rafael. Si està parlant de Shutter Island, perquè ha parlat de xicota, dic jo. No, però li van preguntar sobre els seus pares, sobre els seus amics, però ell no va dir gaire res de la seva vida mm -hmm. privada amb la xicota. Bueno, doncs és lliure, no? En fi, sí, tant. Que sí, sí, anem per feina, per això, perquè estem fora de Clar, temps. Clar, ja t'ho he dit jo. Doncs que no estan promesos. Molt bé. Només eh, fins aquí. Val. Tu què volies dir, Jacinta? Va, la notícia important de la setmana, que això han sigut tonteries. Uh, Robert Pattinson Uh, li van fer una entrevista, i li van fer una sessió de fotos que sol ser típic quan li fan una entrevista en una revista d'aquestes, on sortia rodejat de noies. I durant l'entrevista li van preguntar què li havia semblat l'experiència de fer-se fotos en tot un dia amb noies lleugeres a roba al seu costat. I el senyor Pattinson, conegut com el Mojabragas dels eh, adolescents actuals, ha reconegut que és al·lèrgic a les vagines que no suporta les vagines i que no li agrada estar rodejat de vagines perquè l'intimiden. I diu que gràcies a Déu va anar a la sessió de fotos i a l'entrevista completament amb ressaca i no... Això anava a dir. No eh, es va tenir que enfrontar eh, Devia anar col·locat, no? I quan devia dir això també devia anar una mica col·locat, a mi em fa l'efecte. Ha sortit per totes les publicacions. Sí, sí. Però és que potser és homosexual. Bueno, doncs que ho digui però perquè no digui aquestes tonteries, m'entens? I aquesta, és la, aquesta és la notícia és... més bona que les meves? Sí, fer deixar-m'ho estar. Vinga, anem directament, que acabem amb el box office. El que més dona als Estats Units, el box office. Amb la música de Percy Jackson comencem a la posició número 5, Dear John, dues setmanes amb 53 milions, a la 4, Avatar, 9 setmanes amb 661, a la 3, Percy Jackson i El ladrón del rayo, entrada de la setmana amb 31, a la 2, El hombre lobo, entrada de la setmana amb 31, i a la posició número 1, entrada de la setmana amb 56 milions, Històries de Sant Valentín. Moltes eh, novetats aquest cap de setmana i amb molt bones xifres. Dilluns era festiu als Estats Units, era el dia del president, i les pel·lícules han aprofitat aquest cap de setmana de 4 dies. Com que aquestes també s'han estrenat per aquí, anem directament per les crítiques. Comencem per històries de Sant Valentín. Wesley Morris diu, atenció clients del Costco. Aquí la quantitat corre a uns segons de distància de la qualitat. Uh, Costco és una cadena de grans magatzems als Estats Units on pots comprar des de mobles a televisors o cadires pel jardí a uns bons descomptes. Alissa eh, Sbarchman, seguiu-me mentre busquem la sortida d'emergència junts. Li poso una F. Uh, Sherry Linden, com molts dels regals de Sant Valentí, cridaner però fàcilment oblidable. L'olomènic, menys divertida o romàntica que la teva regular colonoscòpia. Li poso una F. L'olomènic té una obsessió per les colonoscòpies. Ja no és la primera crítica pel·lícula que compara amb una això, colonoscòpia. Això és que li han fet una i el pobre ha quedat traumatitzat. No, cada setmana li fan una colonoscòpia al l'olomènic del New per York Post. Per cert, que no he dit, però en Roger Ebert, el nostre estimat crític, sí. que eh, està, no pot parlar amb el càncer de mandíbula que va sí. patir, li van haver de treure sí. i no pot parlar i es comunica, però continua fent crítiques. Sí, no, no, ja, ja, ja ho veiem que continua fent coses. Avui no sé si tenim alguna cosa d'ell. Bé, el Boston Globe eh, diu lluita... Bueno, perdó, Percy Jackson amb una mitjana de ser menys. Diu lluita l'ombra de Harry Potter. El Peter Pares, insípids efectes especials i un càstig fins i tot més insípid. Uh, eh, L'Ethan Alter eh, no té suficients uh, valors per convertir-se en el proper Harry Potter. Finalment, l'Hombre Lobo té una mitjana de 100 més. La pel·lícula no és bona de cap manera, però és sorprenentment divertida, diu Taibar. Barr el Michael Reichsfaden no tan dolenta com decebedorament mancada de vida. El New York Post diu lluita per mantenir-se les seves veritables arrels de pel·lícula pulp de sèrie B mentre satisfà les imperatives comercials d'un modern entreteniment comercial a gran escala. I acabem amb la banda sonora de la pel·lícula eh, París, París, nominada a l'Oscar Loïn de Panam de Nora Armeseder. Eh, Jacint Marta, fins la setmana vinent. la setmana que ve. I jo mateix també, l'Ignasi Blanc m'acomiada. Fins la propera setmana. Ningú no és perfecte. Paris, si je te vois pas dès demain, Paris, je vais mourir de microbes chagrins. Paris. boive comme panaché urbain. Dans ma petite chambre aussi ciel, j'attends qu'on vienne me dorloter. Dis Paris, c'est toujours toi que j'aime, mais qui va te remplacer?